més de 40 anys amb tu. tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Boi, desde, desde o programa Galegos Novais. Aquí estamos, pois, que serán dúas oriñas en lingua galega, e, e, e entón, pois, entre convidados de un sitio e de outro, vamos a pasar estas dúas oriñas eh, falando, entre, en falando en galego, entreténdonos aquí, pois, casi entrevistas que nos contan os nosos convidados. Así que para encetar este Boas tardes, Xulio. Boa tarde. Ben, queridos ointes, hoxe teremos un, un percorrido interesante por toda Galicia, por bastante, bastantes zonas de Galicia, pero tamén polo Bierzo, porque sí. eh, teremos intervención do, do presidente de Asobecat e tamén do, do señor alcalde do, do Concello de Corullón, que é un dos homenaxeados este ano. Sí. A ver se si temos sorte e as comunicacións fan, funcionan ben. Exactamente. Eh, Por lo tanto, vamos a escoitar primeiro unha peza de música que é dun galego, de, dun de Francisco Castro, non? De Francisco Castro, que vamos a falar con el dentro de dentro de uns minutiños. Un, primeiro poñemos a música dele e despois escoitamos, vale? Bueno, pois esa música va adiante. Venga. Ireite buscar a galaxia en febre Vaya un mar que depure, todas las feridas. Iré y te buscar a galaxias enfebrecidas que depure todas las heridas. Una festa María, lleganos no de todas las partidas. me encontré allí detrás donde oviva, ya no hay heridas. Iré y te buscar detrás las barritas para palabras nunca pronunciadas, amor libre quiero dar, beso a luz, no temo a nada, vivo no fe, soño en alto, dulce todo a cambio de nada. buscar un dragón, un submarino amarelo borracho de poesía ron. Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico pois a, o seguinte convidado que é Francisco Castro <laughs> e vamos a falar con el porque aparte de cantante escritor é, eh, é escritor, é, escritor, é músico, en fin, moitas Va, das cousas vamos a ver pois vamos a falar con el vale. moi boas tardes Francisco moi boa tarde que tal señor Castro, moi boa tarde, benvido moitísimas gracias por atendernos sempre é un placer falar con vos Bueno, verás, eh, nos eh, eh incomodounos, bueno, díxonos Tatán mm, que, que era inconveniente falar contigo porque teñas un disco novo. Nós puxemos ahora mesmo unha peza, pero que eh, eh non sei se é precisamente do último disco ou non, pero o caso é que eh, estás de noraboa, porque non somente libros, sino tamén música. Bueno, sí, é do último disco porque de momento é o único que, que publiquei o Oxalá haxa moitos no, no futuro Pero sí, moitas gracias por eses parabéns Porque realmente estou estou moi contento Non, non, non creo que haxa moitos, moitos músicos que publiquen o seu primeiro traballo aos 57 anos E logo dunha, dunha trayectoria pois máis de 30 anos na literatura, como é o meu caso Noraboa, pois, eh, outra vez parabéns, a verdade é que un traballo extraordinario o que estás a facer, que ti mesmo no, no, nas redes estás dicindo que é diferente do que viñas facendo hasta agora, liberado, entre comillas, non sei por qué, que, porque en realidade tú sigues, eh, non sei, moi relacionado con a literatura, aínda que antes sí. máis complicado, non? Pero... Claro, a ver, eu son escritor, morrerei escritor e vou escribir toda a vida, de feito, estes días estou moi moi mergullado na corrección dunha, dunha novela que veño a rematar. Sí. O que pasa é que, bueno, eh, antes estaba moi atarefado na dirección da Editorial Galaxia, que, claro. que abandonei no mes de setembro, sí. e agora, pois, o meu tempo dedícase todo a, a literatura e a música, non? É dicir, convertirme nun, nun artista profesional que vivo desto, Ajá. con todas as cousas boas que iso ten e con todas as cousas malas que iso ten tamén. Sí, algo que limos nas redes é que, que estás fora de certos mundos e, a, e as súas vaidades, non? Que en realidade aquel momento che, te, che comprimían, non? Que, que, que te quitaban sí. moito tempo. Sí, por suposto, decir, eu agora a miña vida cambiou, foi un xiro de 360 graus e de feito eu non, non podería eh, iniciar este camiño que iniciei na música eh, tendo que ocupar pois 10, 12 horas diarias como prácticamente lle dedicaba eh, a un traballo tan exigente como era a, a dirección da editorial Galaxia. Editorial, claro, claro. Uh -huh. de, de verdade que sí, pero eh, estás a disfrutar, lógico, porque según teño entendido, as túas eh, interpretacións e as túas versións no, no, nos sitios que donde apareces están tendo moitísimo éxito, non? Pois a verdade é que toco madeira e eh, non non nos podemos queixar, é dicir, eh, os concertos que se celebraron atado agora pois foron moi moi exitosos, eh, a xente saiu moi contenta, todo o mundo cantou, todo o mundo bailou, eh, e sobre todo todo o mundo puido coñecer esta perspectiva de min que, que para todo o mundo era descoñecida, non? A de cantor, a de persoa que compón cancións, e aparte nuns estilos que probablemente tampouco se esperaban, non? Porque de alguna maneira quizáis todo o mundo agardaba cando cando hai un ano dixen que estaba mergullado na, na, na composición e na grabación dun disco, pois probablemente todo o mundo esperaba un, un rollo máis máis cantautor, máis máis de guitarreo, non? Uh -huh. E o que hai é un disco feito por min, música e letra son son da miña autoría, pero que sobre todo un disco moi cañero, con moito rock, con mm. moito pop, sí, con, con ska, con funky, bueno, sí, sí, Sí. Eh, as cousas que a mí me gustan. Catro músicos, eu teño entendido que están contigo, que, que, que bueno, que estades eh, ah, si estedes aquel programa de ler conto moito, conta moito, uh -huh. eh, eh, cantiga uh -huh. e verso, que, que non, non vos afastades para nada do, dos nosos poetas eh, eh, grandes escritores, non? Aí está Rosalía, Curros, Uxío, sí. María María, é dicir, eh, mm, mergulhados orgullaste precisamente en algo que, que, que todos admiramos. Claro, eh, digamos que neste momento temos como dous espectáculos xirando, non? Por unha mm. banda, pois o que é a, o meu disco, a obra de Francisco Castro, mm. eh, por outra banda, este en, neste primeiro somos oito músicos en escena, e logo Ajá. temos este pequeno formato que somos catro, no que o que facemos é revisitar os grandes poetas galegos e a Ajá. gran música, música eh, que sempre escoitamos en Galicia, pero con aires novos, non? Uh -huh. É dicir, un Adiós Ríos, Adiós Fontes, pois todos coñecemos a maravillosa versión da Mancio Prada, claro. pero nos preguntámonos que pasaría se si, si aceleramos tanto que sea pois casi punky, claro. non? E o resultado <laughs> pois é increíble ou escoitar sí. os temas de Luis Emilio Batallán sí. que, que musicou pois a Cunqueiro pois a ritmo de vals, por carai, exemplo, non? Carai. Moi ben, esa, esa idea. Una, una fantástica idea, e además, igual que se fixo coa, coa Muñeira de Chantada, que tamén... Claro. Eh, é dicir, versionar una diferente, que, que si sí aparece a gaita, pero dunha forma... Mm, claro. Eh, non sei, aproveitando novas tecnoloxías, digamos, non? Efectivamente. Pois un exemplo moi moi acaído, non? A Muñeira de Chantada nos anos 70 e nos anos 80 era un dos grandes temas das discotecas. Claro. Eh, vamos, xa os billís podían pensar que eran eles os reis, pero eles eran os segundos segundos porque a muñeira é Chantada <laughs> cando, cando salía con aquela base rítmica e con aquel baixo sí. eh, sen perder a esencia da, da gaita bueno, toleaba todo o mundo claro, sí, sí. Claro. Pois pues ese é o que está facendo vos agora, non? O sea, modernizar sí. parte do que en realidad e ya, ya letras que, que como que acaba de decir ti, ti además compóñolas, compolas, pero que mm, mm, sin, o sea, revisando cousas do, do, do, do da nosa mm, do noso profundo patrimonio, non? Claro, é que eh, a cultura ten que ser algo dinámico, non? É mm. dicir, está moi ben que coñezamos eh, e, eh, que sempre desde o respeto máis grande a nosa tradición, mm. pero é importante darlle unha volta, non? Pensemos no, no, no caso máis paradigmático que son as tanxugueiras. Ah, as tanxugueiras ah, sí. comeza sendo un, un grupo de raíz, un grupo de, de, de, de, tradi, de tradi absoluto, non? Eh, no momento en que deciden meterlle polo medio todo o que lle meten, pois produce ese, ese fenómeno maravilloso claro. que son as tanxugueiras tal como xa as coñecemos e as gozamos. Eh, eu, eh, eu queria dicir eh, máis que seguro que o faríais vos eh, como fain moitos, non? Facer a uh de muñeira chantada pero con guitarra. Sí, bueno, co, coa muñeira chantada non nos atrevimos, pero <laughs> estou seguro de que sustituiríamos esa, esa gaita por un, un punteo rock and rolleiro importante, sí. <laughs> Noraboa. Bueno, eh, estás enrolado en todo eso, estás, mm, como acabas de decir, mm, mm, non sei, eh, revisando ou uh, poñendo eh, eh, ben o esa, esa novela que comezache cando, cando desapareciche de Galaxia, non? Sí, mm, eh, na semana que, que mm, me despedín de Galaxia eh, chegou o disco e dous tres días despois comecei a escrita a novela non? Neste momento a miña vida, as mañás estou ya dedicando a literatura e as tardes estou ya dedicando a, a música ah, eh, Sí, eu eh, son unha persoa moi disciplinada eh, e eh, cando me meto en algo quero facelo ben non? Entón, eh, tanto a literatura como a música sendo artes moi parecidas o que a súa execución é moi diferente e exixe moitas horas, non? Corregir unha novela para que quede ben implica, pois eso, todos os días traballar 3-4 horas vale. e a música, pois é unha actividade comunal na que traballas con outra xente e non hai máis remedio que dedicarlle tamén 3 ou 4 horas todos os días a ensaiar para realmente logo, uh -huh. cando te xogas a pel absolutamente, cando saltas o, o escenario eh, e aí te xogas a vida que a cousa saia realmente ben. Disfrutando, en, lo, lóxicamente, porque eh, ese, ese cambio, como diste, de 360 grados, é eh, precisamente unha cousa na que ti eh, lle pos todo interese, eh, lóxicamente, o, o, o tempo que lle dedicas é especial, non era o mesmo de antes que decías, acababas unha cousa, tiñes que coller outra, era, era É, é, é completamente diferente, non? Unha, unha nova vida, vamos. Sí, un, unha vida máis acougada tamén, vale, non? Vale. Eh, non ando dun lado para outro. Antes eu a P9 estaba subindo baixando polo país todo todo día. <laughs> claro. eh, e agora sí viaxo, pero viaxo para tocar algún lugar ou para para unha presentación dun libro meu ou calquera cousa, non? Sí, sí. É todo moito máis acougado. Hai días e fascínome porque <laughs> levaba 15 anos que vivía máis dentro do coche que na miña casa, <laughs> hai, hai días que de súpeto non collo coche, hai veces que non collo coche en tres ou catro días, e digo, isto é increíble, está o coche aí <laughs> parado. A satisfacción, claro, claro. Sí, sí, Esa sí. satisfacción é, é eh, ter un tempo para un mesmo tamén, non? E disfrutar sí. co, que, co que ensayas ou co, co, co que estás corrixindo. Lóxicamente, uh, ese, ese mudar de, de traballo tamén é, é, é enriquecedor tamén, non? Sí, e ademais un traballa mellor. Eu escribía o, hai un par de días nas, nas redes sociais, non? Escribín un post que titulei algo así como que a literatura galega heroica, ajá, porque ajá. todo o mundo termina escribindo nas fins de semana, nas vacacións, sí. despois do seu traballo. Os escritores e escritoras eh, de Galicia están sempre roubando tempo a, a outras moitas cousas para poder escribir. Eu agora que, que son pues, escritor e músico profesional, decátome do privilexio que é erguerme pola mañá, almorzar, Mm, teño sempre a mesma rutina ergome, almorzo, fago a compra que me leva media hora e logo sento, podo estar sentado todos os días tres ou catro horas para escribir. Uh -huh. Eso fai que eu tamén escriba mellor. Ter todas as tardes como as teño para tocar, para compoñer, para estar co grupo, para practicar, fai que todo cada vez se faga mellor, ¿no? Uh -huh. No fondo é, un, é unha mágoa que, que na literatura galega haxa tantísimos problemas para, para profesionalizarse. De verdad que é eh, un eh, bueno, pois unha satisfacción comprobar que, que, que, que estás out, non, activo e ao mesmo tempo creativo. Sí, bueno, eu, eu, eu quero morrer así dentro de, de, de moitos anos pero quero pasar por este mundo eh, deixando algo eh, e que os que me lembren digan pues, que era un, un fervello que non paraba nunca que sempre estaba metido en alguna historia Ademais, que como a ti que eh, pola mañán fais o que che gusta. E pola uh -huh. tarde faz tamén o que che gusta, <laughs> que mellor que di. Pois sí, eu sempre digo que son multimillonario, non de cartos, pero sí, sí de prazer, non? Por poder realmente dedicar toda a miña xornada o que realmente a miña paixón, que, que a literatura e que a música. Vale, vale. Mm, eh, mm, esa novela xa, xa ten título? Esa novela ten título, pero non o vou dicir porque <laughs> non me acaba de convencer. Ten un título provisorio, estou aí dando voltas, entón mellor que o rumie eu aínda durante uns días antes de, de poderlo dicir. Vale. Fantástico. Pois, aparte deso, si, si mm, eh, está a piques de producirse a, a súa edición eh, tal, pois cando teñas cando Por teñas supuesto. cando teñas un, un bocadiño de tempo, avísanos e volvemos a chamarte para que nos fales dela. Por suposto, sempre un placer e un luxo falar con vos. Para nós é unha honra terte aquí precisamente Hombre. en, en Cataluña porque non sei se os outros cataláns se, se dedicaron a comentar contigo e falar contigo, pero nós mm, non sei, que coidamos que somos primicia. Pois sí, a verdade é que merecedes un, un monumento, non? <laughs> Por coidar do galego e da cultura galega e, e de Galicia, pois eso, fora da terra, non? Sí. Pareceme un traballo absolutamente admirable é que nos chamámonos os galegos do Mediterráneo. Claro. Claro que sí. Hai galegos en todas partes e no Mediterráneo tamén tiña que haber, por suposto. Hombre, aí vamos, sí, señor, sí. E continuaremos gracias a, a persoas como a ti que nos reciben tan amablemente e nos contan parte da súa creatividade e do seu traballo en especial. Bueno, agora tes algún concerto próximo? Bueno, aí en, no mes de abril imos estar na Estrada, eh, no teatro principal, pero antes, dentro do, dese programa eh, Ler Conta Moito, pois estamos recibindo xa eh, peticións das distintas bibliotecas do, do país para ir facendo un, un calendario. eh, creo que pronto imos, imos poder pechalo. Vale, ah, perfecto. Bien, pois Nós somos talismán para as persoas con que, que, que entrevistamos, polo tanto que saibas que, que, que saibas que terás éxito porque, bueno, temos unha lista Excel na que aparecedes moitísimas, aparece moitísimas persoas premiadas sí. despois de estar falando con eles, e, por lo tanto, xa sabes. Ten, sempre ten un agasallo. Éxito garantizado. Pues, Qué maravilla, e a ver se eh, a fortuna fai que poida ir a tocar aí a Barcelona. O gallá. Me encantaría. O gallá, o gallá. Está claro que sí. Bueno, pues, pois pues, contocho como anécdota, pero as tan xugueiras entrevistámolas e viñeron a, a, a actuar en, en Rubí. A Ses entrevistámola e veu, xa veo por cuarta vez aquí a Barcelona. É bueno, decir, pues, que... agora ahora que me chamen a min, eu irei encantado. O o callao. Bueno, boa. Eh, que te, sigas tendo moitísimo éxito e moita sorte, Francisco. Moitas grazas a vos. Unha aperta Una grande, aperta, aperta grande. E outro momento, veña. Unha aperta despedimos a, a Francisco con música del. Me sí. parece que temos aí preparada. Veña, aí vai. Francisco Castro con todos vosotros. cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.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 Muy buenas tardes, don Luis. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectar con nosotros y, eh, mm, y antes que nos perdamos, primero felicitaciones, muchas felicidades por, por haber sido elegido el, alcalde de Corullón o por lo menos Corullón como eh, eh, homenajeado de este año 20 aniversario del Festival del Botillo en Cataluña. Bueno, las gracias las tengo que dar a, a todos vosotros, bueno, sobre Catán en especial, por haber pensado en nosotros Además, para una fecha tan, tan especial, son 20 años. Entonces, nada más que el agradecimiento total y absoluto por haber pensado en Corullón para este, para este evento. Ahí que tiene que eh, tomar la palabra es Juan Pedro, el presidente de Asobecat. Luis, buenas tardes. Eh, Julio, buenas tardes a, vos. Y Armando también, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, qué te parece lo, la, celebración del señor alcalde diciendo que ellos se sienten orgullosos y honrados por, por vuestra eh, elección como el, el, concejo de, de, Corullón, pues eh, homenajeado este año en los pueblos del Bierzo. Pues no solamente para, para nosotros y especialmente para mí, en este 20 aniversario que, que hacemos este año, sí, es un, un agradecimiento el, el que el pueblo de Corullón pueda asistir el próximo día 18 de, febrero aquí en Barcelona, que nos vengan a visitar, que nos vengan a contar toda lo que en, da el entorno al pueblo de Curullón. Sabemos que hay mucho, hemos estudiado prácticamente todo lo que es la comarca de, Curullón y bueno, aparte de, de, Luis, su alcalde, nos puede hablar un poquito más de, lo que es el contorno de toda la comarca. De, pues de eso, de eso queremos que nos hable el señor alcalde, lógicamente, pero que además tiene cosas muy importantes que decirnos. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que, bueno, hace poco tuvieron una reunión con el e Super para desarrollar cosas interesantes en Corullón, en Melenda y Los Mazos, ¿no? Sí, eh, esto es lo más reciente, digamos. Claro. Consiste en, digamos, hacer eh, plantaciones de castaños que aquí destruir el árbol por excelencia que hay en nuestro municipio. Mm. Y, de ese modo, eh, quitar, digamos, partes de monte que no, no aportan nada, eh, mm, llenarlos de castaños y, otro tipo de árboles, madroños, eh, robles y demás, y hacer unos corredores para el oso pardo, ya que, mm, digamos, tiene un corredor a través de de nuestro municipio que pasan a la Sierra de la Lastra, a la zona de, Orense. Entonces, súper contentos que formemos parte de ese gran proyecto que es a nivel europeo de la recuperación del oso pardo y de uno de nuestros árboles bandera del municipio. Pues eh, habrá que comprometerlo, ¿verdad? Que Para que en la fiesta de las castañas podamos eh, eh, probar las, las que ahí se producen. Por cierto, castañas y algo más. Hay otros productos extraordinarios que también se... <clears throat> se dan en, en, Corullón y en la zona, ¿no? Que son, por ejemplo, las, las cerezas. Sí, es otro de nuestros árboles bandera. Mm. Siempre Corullón tenemos cierto privilegio porque digamos que estamos como rodeados de montañas y tenemos como un pequeño microclima donde el cerezo pues se siente aquí tan a gusto desde que lo llevan cultivando nuestros ancestros y nosotros a día de hoy pues lo estamos intentando fomentar todo lo posible. Hemos creado una asociación en el municipio y la verdad es que muy contentos y muy bien de, la labor que se está llevando a cabo. Enhorabuena. Eh, nuevas plantaciones, mejores cerezas, mejores cerezos, mejores cerezas y digamos que todo bastante más organizado y en un beneficio neto al final para las personas que, vivimos aquí en el municipio. Eh, Luis, eh, Luis, me permites, quería felicitarte por la la presentación del vídeo vuestro que, nos habéis mandado eh, creo que está bastante bien presentado y es uno de los mejores que, hemos llegado a tener dentro de los festivales de botillo aquí en Cataluña. Así que enhorabuena por ese, trabajo. Gracias. Eh, yo, eh, que bueno es un vídeo un poco lanzado de cara a que mm, todos los habitantes de este municipio os den las gracias por haber han estado nosotros y una pequeña descripción de lo que no es nuestro, para mí, maravilloso municipio. Yo tengo que felicitarle también por otra cosa muy interesante y que acabamos de conocer precisamente por las redes sociales, que es el nuevo atril panorámico, el mirador de Campelo en Corullón y la señalización de la ruta Moín-Los Corgos en Dragonte, que ya han sido instalados y además que debe ser un lugar excepcional, ¿no? Pues la verdad es que sí. Eh, este mirador de Campelo está enmarcado en unas rutas mm, que no solo el Cerezo da cereza, sino que da muchísimas flores. Y el municipio de Corrión eh, uno de nuestros pueblos, Horta, y el resto de los pueblos del ayuntamiento, en menos cantidad, tienen cerezos. Y eso es un auténtico espectáculo cuando llega la primavera, a finales de, de marzo, bueno, depende del tiempo, puede ser finales de marzo, principios de abril, y viene muchísima gente a vernos. Es, mm, es todo un espectáculo. Y a fotografiarlo, ¿no? varias salas de descanso donde la gente puede venir pasear con sus niños, pasear eh, por el pueblo y disfrutar de este maravilloso espectáculo de despertar del invierno. Claro. Y, vamos, mm, damos todo el apoyo a que la gente tenga esas áreas de descanso y entienda nuestro municipio y todo lo que se puede llegar a ver desde, desde estos miradores. Vale. Pues eso, nuestro, nuestra felicitación. Gracias. Eh, eh, mire, eh, yo soy Armando y quería preguntarle si alrededor de lo que es, que hablábamos de las cerezas y de las castañas, si alrededor de esto hay alguna empresa que, por ejemplo, por la, haga eh, las castañas envasadas, como pueden ser las, las cerezas también. porque el licor de cerezas eh, sí se puede hacer, porque yo, lo he probado y por cierto que está muy, está muy bueno. Y también hay miel, ¿no? Porque al haber tanta flor como es de castaño y es de cerezos, tiene que haber miel. Así es. Mm, digamos que eh, Corrión, eh, que decirte, nuestros árboles bandera, por supuesto, es el castaño, el primero de todos, y en algún año se llegaron a recoger aquí hasta dos millones de kilos de castañas, que no es poco. Aparte del ecosistema que generan y de la gran variedad de todo tipo de seres vivos y plantas que tienen alrededor. Es un árbol majestuoso. Después ah, pues tenemos los cerezos, como bien decía, no solo las cerezas. Eh, en la asociación nos hemos marcado esos objetivos de hacer, digamos, la transformación de la cereza. A 10 de eh, solo el mercado en fresco ya, tenemos muchísimo trabajo con ellos, pero sí que estamos con los objetivos marcados de llegar a transformarlas de algún tipo. Incluso hasta de, del rabito de las cereza se pueden hacer hasta ciertas cosas. Después tenemos los viñedos, eh, que, bueno, eh, tenemos un terreno pizarroso y varios bodegueros han puesto su, vista aquí y alguno de ellos, como la bodega descendiente de J. Palacios, pues lleva desde el año 1999 trabajando en sus vinos y dándolos a conocer en prácticamente todo el mundo. Y hay más bodegueros que han venido, están haciendo vinos y son todos ellos de grandes reconocimientos mundiales. Entonces, digamos que de momento estamos metiendo el vino. Lo de las cerezas estamos en ello, que, que otras empresas transformadoras de aquí del Bierzo compran la cereza aquí para meterlo en las famosas cerezas en aguardiente. Ah, es el mejor reconstituyente para cualquier tipo de problema que tengas. Tanto anímico como, como de salud, eso te pone al día en un momento. Claro. Sí, sí. Pues enhorabuena, que, esas empresas que, se dedican a la explotación tanto de la castaña como de la cereza, pues seguro que tendrán, tendrán muchísimo éxito. ¿eh? Y una representación de todos ellos quizás tendremos aquí el día 18, ¿verdad, Juan Pedro? Pues sí, tendremos eh, una representación, aparte de que, bueno, vendrá la, concejala. de Cultura estará presente en el, evento y, bueno, a, aquí Luis eh, quería comentarte de que por el compromiso que tienes no podrás acompañarnos ese día, pero sí, que te, invito nuevamente a, poder asistir a la fiesta del Magosto en el 20 mes de noviembre. Intentaremos a, arrastrarte hasta aquí, hasta Cataluña, a ver si puedes venir para pasar fechas. <laughs> claro. ese pequeño compromiso. Sí, avisarle que para el mes de septiembre, eh, noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. Así que seguiremos en contacto e intentaré sacarte del compromiso ese de que puedes estar presente para esas fechas. Pues eh, lo intentaremos. En noviembre es el mes, el mes rey de los magostos. Claro. los magostos, claro, claro, claro. Sí. sí, Pues... Eh, sigue, Juan Pedro, le tenías que preguntar alguna cosa más que ya, intentaremos concertar lo que es la fecha entre un magoso y otro. Es igual que ahora, el, mes de febrero es el mes del botillo, el mes de que hay que estar en todos los pueblinos de por ahí del Bierzo y venir hasta aquí, hasta Cataluña, que es prácticamente el, uno de los segundos grandes de España después de, de la festividad del Rey Don Botillo en Benvibre. Nosotros nos consideramos ya casi casi los segundos dentro del aquí puesto por el trabajo que llevamos en 20 años ya celebrando lo que era la fiesta se va realzando lo que es la, la categoría que estamos manteniendo aquí en Cataluña. Bueno, pues ahí, ahí estaremos nosotros también para poder participar y colaborar un poco. Eh, de momento lo hacemos mediante las ondas telefónicas y mediante la, la, emisión de la radio, pero que luego lo haremos también con vosotros participando en eso, que será un, evento extraordinario. ¿Alguna cosa más, don Luis? Para... Pues nada, simplemente, eh, Luis, eh, agradecerte lo que es el que hayamos estado aquí en Antena hoy a través de, Radio Samboy. El, poderte ver pronto y bueno, y me reitero en los comentarios que he hecho, a ver si, si en próxima cita podemos tenerte aquí en Cataluña, en Barcelona. Un saludo para, para ti, Luis. Un saludo para vosotros también. Nada, decir que, que bueno, que de forma muy acertada el botillo eh, no es solo el botillo en sí, eh, dicen que, bueno, nosotros en nuestros recuerdos, en nuestro cerebro, recordamos sobre todo los olores, ¿no? Hmm. Y ese botillo, a la hora de comerlo o leerlo, cuando, tienes la posibilidad, te, hace retroceder en el tiempo y recordar eh, a todos los Vercianos que están, que, han, bueno, que han ido a ciudades grandes como puede ser Barcelona o cualquier otra ciudad de, de nuestra España o del extranjero te reencuentras con todo aquel pasado y también con el Día de la Matanza, que como no, claro. Eh, pues son días de muchísimo trabajo, pero mm, de mucho entrañamiento familiar, digamos, con tu familia, trabajando, elaborar los embutidos, elaborar el botillo, después el día de, comérselo, digamos que hace retroceder a la gente en el tiempo y recordar todo aquello, no es simplemente una comida, sino el volver o refrescar tu memoria de todos aquellos tiempos. Entonces, es muy acertado el tema del botillo y tantas otras cosas que aquí se pueden disfrutar también. Pues y, bueno, invitar a, a, todo el mundo a que venga a conocer nuestro municipio. En este pequeño vídeo hemos hecho un resumen corto, tenemos monumentos, tenemos eh, masa forestal, tenemos eso, los cerezos, montones de cosas que hay que ver y, que compartir con, todos vosotros. Y nada, agradeceros todo el haber pensado en nosotros. Eso lo tendré siempre Muy bien. Pues muchas gracias, don Luis. De verdad que para nosotros ha sido un placer y una honra tenerle aquí en, nuestro, en nuestros micros pues y que, que, que, disfrute todos los que se acerquen a, a Colullón de, de, esos aspectos turísticos atractivos tan importantes que, que no solamente son las, la, las cerezas y los castaños, sino también las rutas extraordinarias que tienen ahí y en especial esa de Moín Oscorgos, ¿no? Que, que debe ser eh, ah, sí. fantástico, ¿no? Pues es eh, un molino de pocos, de los muy pocos, mm. ya que la balsa que tiene hecha eh, nuestros antepasados la hicieron sobre la roca. O excavaron la propia roca, hicieron la balsa donde almacenar el agua para soltar a, para después, el rodete del molino. Para después moverle el molino, claro, claro. Es el único que he visto así. Todos los demás pues son hechos con paredes de piedra y demás. Este está excavado en la roca tiene esa peculiaridad y de verdad estaba desmoronado por completo y la Junta Nacional del Ayuntamiento nos pusimos ese objetivo de, ponerlo en pie y está precioso. Pues enhorabuena, enhorabuena y felicitaciones. Que, tenga mucho éxito y mucha suerte, mm, don Luis, al agradecerle estos momentos que nos ha dedicado y que, bueno, pues ya le eh, transmitiremos personalmente a Chelo, pues cuando venga que esté aquí, nuestra felicitación y, le enviaremos un abrazo también. Muy bien, un abrazo para toda Cataluña y para nuestros garcianos que, que están ahí escuchando la radio ahora mismo y, nada, que nuevamente cuando sea el día volvemos a, agradecerles absolutamente todo. Pues nada más, también le pues- despedimos a, Juan Pedro, nuestro presidente de Asobecat, que, pacientemente también está escuchándonos y participando. ¿Eh, Juan Pedro? Igualmente, Julio, buenas tardes para, para buenas tardes eh, para todos los oyentes de Red Samboy y Luis, un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo para ti tamén. Pois, moi moi moi ben, Juan Pedro e como no, señor Luis, señor alcalde. Venga, un abrazo, hasta logo. Hasta pronto. Hasta pronto. que a cantar. A ah, nuestra Virgen morena, que de nuestra pena nos ha de salvar. a Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Galegos no baixo. música de... Baixamos a música un pouquiño De Antía, pero... Antía Muiño, esa sí, é unha peza esta que Antía Muiños Titúlase o paxaro o, é unha- pa- o unha paxaro película. Perdón, o paxaro de Silveira <laughs> Bueno, aí Isto sírvenos para poder chamar e poder falar con, con un grande eh, Exactamente, con un grande eh, obradoiro Bueno, no, Obrador No, cun ah. artesán, cun, un grande artesán, artesán como ten que ser. do obradoiro de, de instrumentos en, en na Deputación de Lugo. Exactamente, vamos a falar con el. Veña, vamos. Que nos conte de esos instrumentos. Fala Luciano Pérez. Sí, moi boas tardes, Luciano. Hola, moi boa tarde a todos. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos. Nada, a vos encantado. Grazas por polo interés. A interese non ven somente polo, polo obradoiro que, que tendes en, bueno, no que ti estás traballando ou polo menos participas que é o obradoiro de instrumentos musicais na, na Deputación de Lugo, senón porque ademais estiveches de profesor, entre comillas, sí. eh, dándonos a coñecer eses instrumentos que se expoñen na biblioteca da Universidade de Barcelona, non? Ah, bueno, sí. Sí, do, obra, do obradoiro ahora xa desde o ano 2008 que que mm, iniciei o, o proxecto de creación da colección de instrumentos musicais e arquivo documental do Centraz uh -huh. na Deputación de Lugo deixei o abradoiro a, un, a outra persoa que xa estuvera a empezar a con nós de alumno e agora é o que o leva pero bueno um, e, e, esos traballos aos que te refires mm. pois son proxectos que eu desenvolvín mm. desde a colección que pois bueno, está anexa ao Obradoiro todo mm. é un por así decir eh, e si son, son proxectos este foi o, o último proxecto así pedagóxico que... Ese mul que, multidisciplinar, pues, non? Porque eh, de Alfonso X eh, Sabio, non? Sí. <clears throat> bueno, eh, mm, mm, este Estes instrumentos que están aí, sí, bueno, formaron parte forman formaron parte deste último proxecto e de, e de outros dos anteriores, mm. nos que estaba incluído a figura <clears throat> de Afonso X. De feito, Ajá. un dos instrumentos que está aí a zanfona, eh, a primeira vez que eh, acometemos aquí mm, mesmo desde Galicia, podería decir, o traballo sobre a iconografía musical, os instrumentos representados nas miniaturas de Afonso X foi un traballo co comisario desa exposición con Antonio Rosell precisamente Ajá. no ano 2003. Pois pues nada, nada menos, 20 anos, eh? Sí. Durante todo este A verdade é que un traballo extraordinario. Seguro que disfrutache con el porque mm, mm, tamén tiñe tuveche que ter eh, axuda de, de grandes instrumentistas ou polo menos intérpretes ou persoas que, que tamén que, que, que que, que, que, que fan vibrar ou fan tocar eses instrumentos que ti, que ti mm, dechelle vida, non? Sí, non, non, no, está claro, este, estes traballos é que mm, son un pouco todos eses vestixos que mm. a tradición medieval foi deixando eh, resultan todos imprescindibles. Quero decir con isto que non solamente eh, eh, o estudo é sobre un único documento, mm. non son eh, documentos contemporáneos, mm. eh, eh, un pouco de toda esta época. Eh, realmente é un traballo moi complexo eh, e require, require mm, para cometelo con certas garantías, eh, pois eh, formar a, a conformación dun equipo multidisciplinar, como tú decías antes, non? Uh mm. -huh. Unha sinerxía de, de, de organólogos, de, mm. de filólogos, de músicos, ah. de historiadores do arte, eh, xunto con nosos mestres artesáns, claro. O sea, xa que eu decía eso que, que era fundamental os músicos, é dicir, a persoa que, que, que fai que, que, que, que fai tocar ou volume, que, que fai falar a ese instrumento que ti pois tra, traballache sí, claro, con, con moitísimo cariño, claro. Sí, porque os, os músicos, claro, son os é a súa ferramenta. Mm. Entón son os que lle van a sacar todo o partido e toda a expresividade que que levan dentro eh, e os mestres artesáns somos os que coñecemos sí. un pouco o, o funcionamento da, do, do, desta ferramenta sonora acústica Ajá. que ten que transmitir unhas vibracións que se producen na, na, na, nunha serie de cordas que se transmiten á caixa que ten que amplificar e que teñen que chegar aos oídos de, de o público que está fora, non? O sea que, de feito, mm, bueno, so, somos eh, indisociables. Eh, unhos non, non teríamos existido sin os outros, porque os mestres artesáns mm, facemos evolucionar a música e os músicos fan evolucionar os instrumentos musicais pero todos nos necesitamos neste mundo que tan individualista sí. sí. Pois aquí <laughs> non eh, nos queda máis remedio que traballar Cooperativismo, non? <laughs> Exactamente sí. Nora boa, Luciano, nora boa Parabéns e moitas felicitacións por ese traballo Non somente polo traballo, senón pola explicación que eu discutí, disfrutei con ela Cando estivemos aí precisamente nesa exposición De verdad que foi un, pra, un placer enorme Pero mm, quería comentarche Ese, vos, mm, aparte de, deses grandes eh, persoas que participaron con vosco eh, o, o, o artesán ten que mirar a pedra, ou polo menos non somente eses, eses documentos que, que existen, non, senón a pedra dunha forma especial, non? Porque eh, eh, mm, digo mm, mm, chegar ao pórtico da gloria, mirar aqueles instrumentos non teñen moita definición, por así dicirlo, non? Bueno, eh, <clears throat> <laughs> precisamente o Pórtico da Gloria é un documento único vale. en todo o planeta en Europa porque donde hai representacións eh, eh, na religión de, de, de músicos instrumentistas eh, e logo é que ese pórtico eh, do 1188, mm. o sea que moi principios da Idade Media, hmm. eh, de, no, digamos que no período que abarcan un pouco a, a iconografía que estudiada, eh, o estar protegido das inclemencias eh, meteorolóxicas mm. consérvase moi ben. Mm. E ademais de conservarse moi ben, eh, en perfecto estado, diría eu, eh, a representación dos instrumentos eh, hai en concreto a das violas, por exemplo, están eh, podemos ter unha imaxe tridimensional do instrumento, porque están representadas en todos os ángulos. Hai sete, están representadas en todos os ángulos. Uh -huh. Parece que o, o canteiro, o uh -huh. mestre Mateo, eh, <laughs> estuvo eh, aí pensando que 800 anos despois alguén iría ver o que había aí, non? E eh, efectivamente mm, os mestres artesáns dentro de todo o equipo mm, somos así no, os últimos serían os músicos, pero os mestres artesáns no tema da construcción eh, seríamos os últimos, porque unha vez que está feito o estudo de investigación, eh, os traballos de diseño máis ou menos de unhas proporcións estimadas, eh, debuxadas ou levadas a un plano, aínda que sea sin acotar, o mestre de San ten que, ten que trasladar todo eso a madeira. Uh -huh. eh, cando faz eso, eh, claro, daste conta pues, que, que hai que se foron cometendo unha serie de erros na, na, na evolución, no proceso mm. eh, de o diseño das pezas. Entón, pues, e además tamén eh, o mestre artesán ten que ter a capacidade para para adaptar, para facer cambios, para ah. mm, aí mantendo un pouco esa esencia, non? Mm. Bueno, ese, esa sección dedicada aos instrumentos mecánicos e de corda e de diferentes partes do mundo, de verdade que eh, é, un traballo moi minucioso, pero mm, no que ti sinteste moi satisfeito, por, posto que, como volvo a repetir, nos disfrutamos coa túa explicación naquel momento. Que, por certo, mm, tes eh, predilección por algún determinado, por algún deses instrumentos que, que, que vimos ali? Mm, non, en realidade non. Son todos eh, fillos, por así O, o organistron, por exemplo, é un instrumento mm, eh, importante para nós, porque de aí, para a cultura galega me refiro, porque de aí nace a zanfona. Ya a zanfona, ainda que non é <laughs> exclusivamente galega, mm. <clears throat> sí que ten un carácter moi moi galego. E o organistron é o antecesor inmediato sí. da zanfona. Entón, digamos que hai eh, esos dous instrumentos son os que están máis vencellados a, a nosa cultura, aínda que as violas o, o, o vais, que hai unha na, na exposición, é o instrumento así máis popular en Europa. Mm. Seguramente observando a cantidade de documentos eh, que a menciona Uh -huh. Tanto señan representacións en pedra, en pintura ou unha literatura as, a simple mención, non? As, as cantigas de, de, de, de Alfonso por, vídense eh, representacións ou por lo menos dibuxos de, de, de, deses, verdad? Sí, preciosos dibuxos. Eh, é que as miniaturas é, é un mundo maravilloso, son preciosas, mm. é así como como un cómic que che vai narrando todo, que podes seguir pola, polas miniaturas, podes seguir unhas historias. Mm. Eh, de, a pesar de ser <clears throat> unha, unha, unhos debuxos mm, non recordo agora as medidas, pero son moi pequeniños, mm, mm. algo máis que unha caixa de cerillas para que ah, o, o público entenda un pouco eh, fíxate que cantidade de, de detalles ah. foron capaces de representar eh, e, e todo ademais encaixa nas proporcións nos deseños uh -huh. e, e, e comparativamente incluso entre eles non uh -huh. to, todo se todo se ve eh, ademais dunha maneira tan natural porque están representados tamén eh, no, no campo ao lado de, do gando ou de sabes, en, en, así como de unha actitude moi natural, non? Uh -huh. eh, eh, as cores eh, é, é un mundo é un mundo precioso, non? Volvendo de antes, claro, estou disfrutei moito, <laughs> estou feliz co meu traballo. Claro, Porque porque bueno, che permite además tocar varios paus e eh, sí. eh, e logo mm, recuperar eh, patrimonio que, uh -huh. que ao final redunda en beneficio de moita xente, desde os mertes artesáns contemporáneos, os músicos que lle das novas ferramentas, o, uh -huh. o, o colectivo escolar, por exemplo, que a mí me interesa moi particularmente porque uh -huh. teñen toda a vida por diante. Eu como empecé con 13 anos, e daquela non Empecé con meu avó, pero pero non había así mm, documentación uh -huh. a man, eh, xente con que coa que aprender, con que aínda que estuve con meu un par de anos. Uh mm. -huh. Pero, bueno, en fin. no la boa. Bueno, eh, comentaba con Manuel Bra Manuel Brañas que é o da Diputación de Ourense, que dicía sí. que na concretamente na mm, na Catedral de Ourense conservábase moito mellor ou polo menos con moitísimo máis definición o eses instrumentos que despois vosotros, tanto unha deputación como a outra, dedicáronse a traballar concretamente para reproducilos ou polo menos poñelos en, en madeira. De verdad, en, queres, de, queres decir, se ti coincides que, que, que precisamente a Dourense ten máis, mm, máis, máis non sei, que, que, se, que gusta máis? Eh, sí, <clears throat> conserva máis eh, policromía aínda que era moito máis tardía creo recordar que era do 18 Lucía policromía do, de, do pórtico do paraíso mm. eh, é un pórtico posterior ao pórtico da gloria sí. é probable que que, que este eh, inspirado polo menos no pórtico do no pórtico da gloria do, da catedral de Santiago eh, bueno mm, o, o catálogo de instrumentos a min particularmente gustame prefiro o do Pórtico da, da Gloria. Claro. Um, pola súa variedade, pola definición, por, por, por a proporción xeral de, de, de músicos, aínda que están eh, esculpidos cunha pequena deformación para que o, o, o que mira desde abaixo lle encaixe eh, todo, eh, mm. pero bueno, bueno, non sei, son puntos de vista. Claro. Eh, e agora que o nomeas, eh, efectivamente na, na, nesta exposición eh, non solamente están tres instrumentos de, do, do, de aquí de Lugo, da colección de instrumentos musicais da Diputación de Lugo, sino que hai outros tres da, do Obradoiro que dirixe Manuel Brañas, mm. eh, que, que el dedicou eh, un proxecto importante á súa recuperación con cursos incluso posteriores, e xa actualizando a información a iso, non? E logo tamén hai que recordar que <clears throat> hai un flaviole, un tamborí de un mestre artesán de Milanova e la Geltrú uh -huh. que se chama Pau Oriols, uh -huh. que é moi bon eh, co seu traballo Bueno, vosotros tamén é moi bo, o vosso traballo tamén é moi bo. En que estás agora mesmo ahora eh, eh, encerzado? Que, que é o que estás traballando agora? Porque dixeche que na Diputación agora mm, de, xa non deixaches un, un, un sustituto extraordinario, pero que... Ah, no Obradoiro, si eu estou ca, eu, digamos que dirixo a colección de instrumentos musicais sí. eh, bueno, <clears throat> estamos volcados na, nas, na, na difusión no, no colectivo escolar que che dicía antes temos moitas visitas mm. do, dos colexos eh, eh, temos varios tipos de visitas desde libre, guiada, técnica eh, e hai un, un tipo de visita que me gusta moito que temos cos profesores dos colexios ah, e conservatorios eh, eh, que é unha visita na que o profesor accede a fondos eh, que están en, en, de, en almacén sí. ou tamén nas vitrinas e que os pode utilizar <clears throat> digamos que para impartir a súa clase. É un ah. tipo de visita que chamamos activa ah. e que logo remata con unha coa construción de un xoguete sonoro. Fantástico, eh, non? De, de, de proxectos ahora eh, este ano retrasouse uns meses, pero temos eh, inmediatamente un curso de interpretación de música medieval despois dos traballos que levamos feito aquí de recuperación Eh, logo temos xa para o cuarto ano vai o Celme de Zanfona, que é un proxecto que puxen en marcha tamén, uh -huh. eh, que na web, eh, se alguén ten interés, pode ver todos os todas as zanfonas históricas que hai en museos e coleccións eh, en Galicia. A, a web, Están que con, que... A web é a de, da Deputación Cultura, Deputación sí, Galicia. Cultura, ¿no? Deputación Lugo, eh, colección de instrumentos. Colección de instrumentos, sí, sí. Eh, aí eh, todos os instrumentos eh, están eh, con vistas 360 grados, con fotografías do interior, eh, con unhas fichas técnicas que que fixo varios varios eh, músicos e mestres uh -huh. artesáns que os involucrei no, no proxecto, no primeiro Selme de Zanzona, eh, e eh, bueno, eh, no, eh, en realidad teño tamén eh, unha exposición itinerante por, por las casas de cultura e ahora mismo por los conservatorios uh -huh. unha exposición nosa de, producida por nós que se chama A Memoria do Son uh -huh. en internet tamén habrá un montón de información sí, e agora vai para o Conservatorio de Vigo E logo, no mes de abril, eh, temos un, unha colaboración co Consello da Cultura Galega que ten tamén que ver un pouco con esta de, de, de Barcelona, que o proxecto é do Consello da Cultura Galega, eh, para, para Braga, para un congreso Eh, da Asociación Internacional de Estudios Galegos. O, Carai, o sea que facedero internacional, quere dicirse sí, que non somente non somente es Galicia, senón tamén sí, achegados sí. a Portugal, e quizás o mellor hasta vos reclamaran de Rumanía. A verdade é que ah. é un traballo extraordinario que se sí, fazer, de, para min unha preciosidade. Centrad, me parece que a, a especialidade aí onde aparece artesanía, obradoiros e coleccións tamén, sí, Por sí, certo, <clears throat> que músicos tendes aí que, que, vos est que, que están traballando tamén con vosotros porque as clases seguro que a, a, aparecer ter, teredes tamén por exemplo na zanfona algún eh, eh especialista eh, na, pois mira, na zanfona eh, non está ben nombrar a, a un bueno, eh, pero, que quedan todos os demais pero destacar, pero, non? neste caso o, eh, destaco a Germán Díaz. Por eso, me eu quería quería facer hincapié un... nun, claro, porque sei sí. que ten moitísimas uh, clases e, e dá clases tamén aos centros galegos no exterior, o sea, por eso eu quería que que dixeras o nome sí. nada máis. Eh. Sí, Germán, Germán Díaz eh, é un virtuoso da zanfona. Mm. Eh, eh, caboz, con, co, co ademais do, do como instrumentista solo, como eh, ten, ten un, unha bagaxe xa impresionante. E temos a sorte de que vive en, en Lugo. Uh -huh. eh, entón, pois pues, bueno, eh, estamos lle sacando todo o partido que <laughs> todo o partido que podemos. el, el deixase, eh, de verdade que é unha persoa moi, moi eu coñezo precisamente saiume perdi, cando apareceu a, a, me parece que a sala de como lle chamades, a sala de, de, de Santalices, non? Eh, con algún proxecto de mm. sí, algo sí, non sei exactamente a que te refires, pero Pero bueno, está el tamén de alguna maneira eh, serviu de aliciente uh -huh. para, pois pues mira, por exemplo, para fai eh, un ano e medio que se puxo en marcha a, a aula de zanfona na Asociación Cánticas e Flores, a nosa asociación histórica Cánticas e Flores, eh, e el foi un aliciente de, de, de empuxe para que o director artístico que é Bruno Villamor mm. eh, se fixera cargo desta aula ademais de outras de moitas de aitas, etc, etc o sea que, que en fin, que todo é eh, unha sinerxía non? Sí, eh, sí. Eh, e a falta de, de, de referentes que hai un pouco no mundo que vivimos, creo Uh mm. -huh. pois nós temos a sorte de ter eh, persueiros así que nos motivan tamén para seguir para seguir peleando. Ten <laughs> moitos, ten moitos discos publicados, a verdade que tres de sí, cancións sí. bonitos, me parece que é unha das últimas. Dime. Sí, sí, un montón. Eh, moito moito material eh, moi bon instrumentista como acabo de decir, pero tamén didácticamente mm. que é o importante saber transmitir, non? Claro, claro. Eh, Luciano, vos cando facéis un instrumento, acabas de rematalo, eh, por exemplo, pois, non sei, unha zanfona, por exemplo, eh, todo eso, tedes algún mestre que proba a ver se ten ben o sonido? Se te dixo, se te dixo, el Germán e todo. O, sí, xa, sí. pero ao, ao mellor nesos momentos, ou de corda, hai outros instrumentos de corda que tamén sí. poden. Sí, sí, eh, normal, eu agora, cando eu levaba o Obradoiro na, hasta o ano 2008, uh -huh. pois, bueno, fa, facía o, o, o primeiro termómetro de, uh <laughs> -huh. claro. de valoración. Claro. Eh, e logo despois... Logo despois o, os propios músicos uh -huh. eh, é un pouco ca, ca, ca, ca marcha do, uh -huh. do instrumento, cos, ca, cos primeiros tempos tamén vas axustando un pouco o reglaxe, non? Porque mm. tampouco todos os músicos eh, queren exactamente o mesmo instrumento. Todos queren un bon instrumento para poder claro. interpretar, incluso uh -huh. os trovadores do, da idade media, non? Claro. Pero eh, pero e agora pois pues, sigue sendo igual. Pero bueno, un gustalle que, que, que a pulsación na tecla mm. para concretar na zanfona sea un pouco máis dura, un pouco máis blanda, un pouco máis longa, mm. o, que, que seña moi, moi corta a longitude de pulsación, en fin, eh, aí neso vai o, tamén o a mestría o, do o sí. non? a mestría do músico tamén, non? É dicir mm. que cada un acepta, igual que, que igual que na gaita, non? O tempero ten que ser dunha forma especial, eh, sí, entonces aí sí. aí aí tamén na, na, na zanfoña tamén ten que ser que cada músico dalle o seu mm, estilo, non? Nese, mm, nese claro, aspecto. exactamente, sí. Claro. Bueno, eh. como, como, como debe ser, senón <laughs> tamén sería moi aburrido se si todo sí. si todos fixaran exactamente o mismo, se si todos os mestres artesanos construíran os mismo exactamente o mismo instrumento. Uh mm-hmm. -huh. Mm, por eso um, eu falaba o outro día sí. <clears throat> de, de, de o que a min me, me importa en canto a produción mm. eh, artesanal, manual eh, eh, non tanto mecanizada. Que, sí, sí, exactamente, que, que, que ademais que non este estandarizada, non o que decías ti que, que en realidad que, que non pase por decir, es decir, axustar o instrumento ou a parte de, o que o, o que vai a interpretar axustalo á súa carencia ou á súa individualidade, non? Claro. Claro, en, en parte eh, son un, <laughs> estou me contradecindo porque claro. <laughs> no, no ano porque no ano <clears throat> en que ano foi, no 1996, quizás, non recordo moi ben, mm, estábamos vivindo un momento en Galicia no que a zanfona eh, tiña moi pouquiño protagonismo. Mm. Eh, os músicos aínda non a consideraban eh, capaz sí. de, de facer mm, música suficiente para, para eles, non? Sí. <clears throat> entón, eh, nese momento, para darlle así <coughs> perdón, para darlle un empuxe mmm, deseñamos aquí no Obradoiro un modelo de zanfona de estudio mm. que eh, abarataba os costes de produción ah, para poder facilitar eh, o acceso de, de os músicos que se iniciaban no instrumento hmm. eh, ter un, un, unha zanfona económica <clears throat> e, e eso solo se consigue si mecanizas o proceso. Entonces o modelo que diseñamos levaba os laterales, por exemplo, rectos, de maneira que non había <clears throat> que moldealos con calor, eh, facer unha caixa moito máis complexa, moito máis uh -huh. Mm, laboriosa, que leva moito máis tempo, polo tanto, o, o, o prezo final do instrumento, pois, pues, abarataba. Claro. claro. Pero pero eso mm, mm deu mm, mm, pé para que moitas persoas se eh, iniciasen e despois ah, ah, bueno, pois hai persoas que teñen hasta 4 ou 5 eh, fanfonas, precisamente porque comenzan cun instrumento quizáis tipo e despois eh, ad, adaptano á súa forma de ser, a súa forma de interpretar, pois, non? Pois, pois sí, eh, e ademais mm, ademais pensando así nese mundo, porque normalmente <laughs> non te retrotraes así o que levas feito, pero ahora que estou pensando un pouco no momento, pues pois realmente me sinto orgulloso de haber de haber feito de ese, sí. ese modelo, porque claro, claro. incluso ainda a día de hoxe, eh, se siguen producindo instrumentos moi similares. Uh -huh. eh, eh, bueno, instrumentos de alta tecnoloxía, claro, as buenas hoxe. Claro, sí, sí. Eh, pero pero ese modelo Mm, realmente creo Foi a eh, semente. Que, eh, sí. Foi a semente de, do que hoxe en día estamos a, a, a saber e producir. Eh, non sei, a ETRAD de Vigo está tendo un enorme un enorme repercusión e precisamente teñen un equipazo de zanfonas algo fora de serie, non? O sea sí. que cualquier cualquier persoa que se precie ou músico que se precie, pois vai buscando unha zanfona claro. con un, cunha particularidade e unha sí, sí. e unhas cousas, pero claro, o que ti fixeches ou polo menos o que participa Chetín nesa creación foi unha semente para que hoxe teñamos o que temos, sí. ese espallamento extraordinario do, noso instrumento tradicional e popular, non? Eh, tradicional e popular, porque nos popular eh, son mm. moitos instrumentos, pero que non son tradicionais. Sí. Eh, no caso da zanfona, efectivamente, sí, temos temos exemplares desde, sí, sí, hai moitos do, do século XIX. Claro. Eh, e hai moitas historias sobre a zanfona, sí, sí. sí, sí, sí un sí, sí. tradicional e aínda que no século 20 pasou unha longa tempada mm. eh, sin casi. Con, con casi nada de proxección sí. e, e de feito o, um, os, os cegos sí. eh, foron os que non la conservaron eh, o, un tal Santalices non que, que, que era bueno, Sa Santalices Santalices que era abogado de profesión pero tiña unha voz excepcional para zanfonas Alices no ano 51 sí. de un concerto aquí no Círculo das Artes de Lugo eh, reclamando a creación eh, no Pazo de Xelmírez mm. con Borobó e con algún galeguista máis eh, reclamando a creación dunha escolonía de zanfona eso. Claro. Eh, fíxate ti que, que naquela época mm. eh, meu avó estaba na, na aldea, na súa aldea de Vilei con Paulino Pérez mm Paulino, que foi o eh, creador da, da, da, dese traballo que ti continúas, non? Sí, sí, sí, de feito empecé con ese no ano 73. <laughs> Pois xa ves, xa ves. Pero daquela, claro, daquela cando Santa Alice se andaba por aí sí. movéndose co tema da zanfona, eso. Eh, eh, meu avó estaba cerca de, de unha da Granxa Escola de Barreiros de Antón de Marcos. Mm. Eh, e aí Eh, Antón de Marcos mm, coñeceu a meu avó ah. eh, que iba a dar clase de, de gaita ah. e tocarlles para un grupo que de rapaces que, que bailaban, un grupo de baile que había. E entonces Abelino Pousantelo, o galeguista sí. Abelino Pousantelo, organizoulle a Antón de Marcos a don Antonio, que era daquela don Antonio, eh, unha sorpresa polo cumpleanos. Ajá. Ah Entón, meu avó foi a tocar ali, os rapaces para que bailaran e tal, e, e a don Antonio parece que se emocionou moito, que pegou un berro enorme de <laughs> terra. Ah. eh, total, que dali, como, como xa era público, que Santalices andaba aí con esa demanda tamén, Antón de Marcos foi o que xunguiu a, os dous mm. eh, creouse o verdadeiro de, gait, de, de gaitas e zanfonas da eh. Deputación de Lugo no ano 51 51, sí, sí Pois, noraboa, bueno, ti eres o continuador dese de traballo eh, che moitísimo a conversa e a, mm, os minutos que nos dedicache que seguiremos Nada. en contacto moito tempo máis eh, preguntaremos por, por ese proxectos novos que tese eh, eh, que seguro se levarán adiante que saibas que nós nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto terás moita sorte. Ah, <laughs> moitas gracias. Eh, eu, o, che, eu eh, podo que... decirvos que sí. si queres eh, comentalo que mm. o vindeiro 21, mm. o 21 si. Sí, eh, hai unha serie de visitas que me pediron da universidade. Ajá para repetir. Aquí en eu, Barcelona, verdad? Aí en Barcelona, que houve pues, pois moitas peticións, moito a, interés. A eh. partir do día 21 de, de, deste mes, non? Sí, o día 21 concretamente, porque concretamente. remata... A tarde logo, entón. hai un concerto sí. de Antonio Rosel ás sete media, das trinta, algo así. Eh, así que volverei a estar por aí xa despois para para recoller e, ah, moi ben, moi ben. e virnos de volta. Eu queria che preguntar se si seguides no mesmo local aí ao lado da comisaría de policía ali, sí. na, ali da Diputación, non? Claro, claro, claro. Rúa Chantravesía, Rúa Chantada, uh -huh. aquí aquí seguimos. O <laughs> que eu coñezco aí que está traballando tamén no, de, de Lutier un, un rapaz que se chama Fran, eh, Antonio Franco. Antonio, claro, Antonio eh, empezou comigo e con meu pai, uh -huh. porque meu meu, pa, meu pai Jesús Pérez e empezou tamén eh, meu, eh, eu empecé con meu avó no 73. Carai. No uh -huh. 75 morre meu avó. Vai. E incorpórase meu pai. Uh -huh. E incorpórase tamén Antón Corral. Ah, hasta, sí, Antón Corral, sí, sí. Hasta o ano 78. No ano 78 Antón vaise e quedamos meu pai e eu. Uh -huh. eh, eh, desde o primeiro instante mm, debe ser porque vai nos xenes da, do Obradoiro que naceu uh -huh. nunha escola rural pois nos interesou a formación, o ensino, mm. eso, mm-hmm. non? E, e tivemos alumnos desde o primeiro momento. Primeiro eran eran alumnos con, con algunha discapacidade de colexios da Deputación. Ah, sí. e, despois uh, libres de asociacións culturais, etc. Uh -huh. Temos un montón de cursos. E, sí, e un dos rapaces que deu foi Antonio Franco, -huh. eh, e outro Xermán Arias que mm. tamén ten Obradoiro e mm. Carlos Galván que tamén ten Obradoiro Carai. e Mar en, en Vila García da Rosa eh, por aquí pasou moita xente, pasou Xaneco tamén. Hombre, Xaneco tuvido. Bueno, a verdade é que Antón Corral tamén este, bueno. foi... Bueno, tiñades unha, unha, un poder de convocatoria extraordinario, e lo tendo. De verdade que, que mm, agradecemos moitísimo, Luciano, e vamos a ver se si somos capaces de convocar a xente para que se... Bueno, que se achegue. vai a ser reducido o asunto, porque a, a visita na, na biblioteca eh, mm, tamén, por lo menos a vez que, as veces que estive, a vez que estivemos era sí. pois pues, con poquinha xente. No. Pero bueno, bueno, que vas a ter éxito, de verdade que <laughs> que cho garantizamos. Bueno, exactamente, eso sí. Luciano, un placer e unha honra moi grande terte aquí nos nosos estudios. Igualmente, moitas gracias a vos, eh, moita sorte. Veña, sorte para ti. Un abrazo, hasta logo. María Hai unha curuxa dorme polo día Vai de festa cando morre o sol Erguese do leito feito de erva mol Xa dorme a cabuxa e tamén o esquío Erguese a curuxa con o seu vestido Un vestido branco feito de algodón chaquetiña de color marrón Vai as presas porque quer bailar a medio camiño ponse a tu rovescia un parrulo sopla na palleta a señora Garza vai na pandeireta té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. no Baix. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso bueno, pois, eh, temos a convidada que tínhamos para esta hora, às 5 e da tarde, eh, xa temos ao outro lado do fío telefónico. Ajá. E vámonos ir a Galicia porque xa me dixo el ali que estaba chovendo. Vaya. <laughs> e hai bueno. que non nos cae ninguna gota. Pero xa que era, xa que era. Veña, vamos a saludar vamos entonces a... Salu a... Eso, vamos a saludar a Rocío Castro e entonces Rosalía de Castro, vale, sí, vale, que vale. traballa na Fundación Rosalía de Castro en eh. Vamos a la, veña. Va, vamos a falar con ela. Moi boas tardes, Rocío. Hola, moi boa tarde. Boa tarde, benvida. Moitísimas gracias por atendernos, Rocío. Estamos poñendo Disritmia, que é unha canción mm, mm, portuguesa que ten algo que ver co Rocío, pero que mm, coincide con algo que fixeste sei hai pouco. Me parece que o concerto de canto daqui, non? Eh, Convergencia Galicia-Portugal, mm. que mm, a Fundación Rosalía de Castro non para de facer cousas. Eh, sí, a verdade que, que canto aquí eh, pois deu xa varios concertos na casa de Rosalía nos encantanos a, a música portuguesa tocan tamén algunha canción rosaliana claro, ah, porque hai, hai unha versión moi coñecida en Portugal dun poema de Rosalía mm. que é moi emocionante e, tocaron tocaron e bueno, moi ben e, eh, con, con Portugal temos bastante relación tamén eh, sobre todo con Braga claro. que foi que foi capital eh, do Reino de Galicia, Braga, non sí. hai que dicelo. Sí, sí. Bueno, nos chamo, a nosa chamada era para a programación esa do Día de Rosalía que se vai a celebrar o, ah. o día 23 de febreiro. <coughs> Perdona, que, que, que eso coincide con con actividades que vosotros promovedes e que tendes moitísimo que ver, posto que a, ah, facilitades moitísimas cousas para mm. que o, as persoas poidan celebrar ese día de Rosalía cun caldo de gloria, non? Eh, pois sí, nós sempre convidamos a celebrar o, o Día de Rosalía, que este ano, o 23 de febreiro, eh, cúmprese o sea, cumpriría 187 anos. Mm. Eh, sempre convidamos a celebralo, pois eso, o principal que ele era a súa obra, non? Uh mm-hmm. -huh. Pero tamén comendo un caldo de gloria eh, e uníndose á alborada de Rosalía, non? Uh -huh. Que mm-hmm. isto se fai eh, en colaboración coa, aso coa Asociación de, de Gaiteiros Galegos uh mm-hmm. -huh. eh, que, que interpretan a, a alborada para Rosalía, que realmente é unha peza bastante difícil de interpretar, uh -huh. bastante complexa, pero, bueno, hai moitísimos eh, gaiteiros que participan e tocan outra, non? Porque, por sí. exemplo, non é, non é apta para principiantes. Claro que non. Eh, bueno, bueno aí nas redes, nas redes saliu que mm, precisamente ese outro día pois a interpretación da Alborada de Rosalía de dous carapaus, o Olimpio Giraldez e Gustavo Couto, eso nos daba a entender eh, Anxo Angueira ese outro día con, con unha publicación, sí, non? Sí, sí, sí, sí. sí. Sí, eles interpretan moi ben, pero pero bueno, eles son profesionais e non podemos que sí, que, que <laughs> todos os gaiteiros que hai milleiros eh, bueno, é, é unha peza difícil de tocar, eso, eso recoñece cho calquera, non? Claro. Eh, sí. Mm. pero bueno, foi a Alborada que escribiu Rosalía é o último poema de, de cantares gallegos eh, e tamén nos queremos acordar del. Muy pero, bien. bueno, digamos que o o, o que se une máis xente porque non fai, non fai falta tocar nada é o mm. caldo de gloria, non? Claro que é precisamente esa demanda ou esa mm, chamada a que todos os, non sei, os restaurantes, as asociacións galegas, todos eh, poidan celebrarlo precisamente <clears throat> con ese caldo. E a verdad que, que ese poema tamén é un poema de Rosaría extraordinario, non? Sí. Eh, pois é un poema de, de follas novas eh, con un punto épico no que, no que resalta pois a capacidade para sobrepoñer eh, a falta a falta de recursos de dunha señora non que, uh -huh. eh, que con pouca cousa acaba facendo eh, un caldo de gloria uh -huh. eh, e bueno, que, quixemos quixemos chamar ese día e eh, a, a todo mundo a celebrarlo pois pois con este con este caldo humilde Sí. E a verdade é que, que se unen centos e centos de colexos, restaurantes, comedoras de, uh -huh. comedores de empresa, uh ah, -huh. uh, residencias, eh, é algo que ten bastante éxito. Mm, xa vos lo digo todo, que re, repartimos 60.000 mantéis individuais co co, co, co, eh, co poema co poema de Rosalía, claro, claro por eh, certo xeito, eh, sí, per, perdona, que eu quería decir que os nosos entes saiban que o, o cualquera dos que, que nos están a escoitar si tamén teñen un, un restaurante ou un bar tamén que poden poñerse en contacto con vosotros mediante a páxina rosaria.gal non? Eh, exacto, eso eso iba a dicir eu agora que si hai algún restaurante galego eh, por Cataluña eh, que queira, pois mandámoslle mandamoslle os manteis do caldo de gloria uh -huh. eh, para celebrar o 23. Así que unítevos, porque hai centros galegos, sí. varios en Valencia, no País Vasco, en Burgos, sí. que xa se uniron. Eh, e ainda van facer máis, así que estamos atentos. Algo, pois, a verdade é que vai, pois aquí vai. sería sería unha delicia, non? Claro que sí. Falabas tú de restaurantes gallegos aquí, e aquí, vamos, o 85% da hostelería aquí é galega. Bo. Bueno, eh, por, aí, por aí anda, que, por aí anda. É que está, eh, está contado. Aí <laughs> hai moitas, hai moitas. Temos temos moita moita Escoita, mm, volvemos a repetir, a páxina de mm, mm, da Fundación rosaría.gal que onde poden demandar ese traballo. Pero outra cousa que quería facer hincapié era que dentro das actividades que do Día da Rosalía tamén botastes, mm, botastes a andar unha, unha promoción extraordinaria do libro galego mm, da manda Fundación Sistral, non? Que de xeito de que se si mercas un libro levarás tamén nas librerías hai que mercalo nunha librería de Galicia, unha, unha das, das da Federación que levas unha pequena escolma de textos rosalianos, non? Pois sí, eh, sí, publicamos, bueno, sí, eh, tiramos 20.000 copias dunha pequena escolma así cos principais poemas e eh, eh, textos de Rosalía, porque non só son poemas, inclúe tamén Líderes, que é un, un manifesto feminista, mm -hmm. eh, que fixo moi noviña, antes, xusto antes de casar con Morguía. Mm. E, eh, e nada, a, a idea é, é promover a venda do, do libro galego, Mm. Pois, que, de forma que calquera que merque un libro en galego estes días, de aquí a finais de mes, pois eh, allí con, esta, uh -huh. con esta escolma. Uh -huh. Sí, sí, ata, eu teño entendido que ata, ata o día 3 de marzo está eh, en, en sí, sí, sí. PS. A verdad que é un traballo extraordinario, un, bueno, celebrar Rosalía con, con ese con esa promoción pois é importante. Mm, que mm, Que outras cousas nos podes decir, aparte de que se pode visitar uh, a casa de Rosalía, non? Sí, claro, a casa de Rosalía está está aberta todos os días do ano prácticamente, agas os luns. Así que cando cando veñades por, por Galicia xa sabedes sí. a onde tedes que vir. Eh, e nada, a verdade é que hai actos, bueno, eu podo contarche os que facemos nós, pero hai centos, non sei se dicir chimites, pero desde logo centos de actos por todo o país alrededor do Día de Rosalía eh, podo asegurarvos que sí é unha cita xa import, moi importante nas escolas sí. pois a, eh, a mellor aínda non tanto como como eh, o Día das Letras Galegas pero aí ya anda, non? Uh -huh. entón os rapaces sempre fan cousas eh, alrededor de Rosalía Hai que convertila, hai que convertila en en, en, eh, en, en, en morrente, casi trending topic para que sí. toda a xente saiba que, que ten a vontade de que er, mm, a casa de Rosalía está aberta para todo o mundo, como decía Xosolisa a Xeitos ese outro día tamén eh, que, que o vin eh, por las redes eh, falando de, de que está aberta para que todos participen. E, e consigo, eu teño mm, claro que esa semente que estades a facer nos colexios servirá para que todo o mundo se poida eh, beneficiar de, de, de ese traballo que está que, se, que está facendo a fundación. Eh, pois sí, claro, nós eh, somos unha fundación eh, privada sen ánimo de lucro que, que foi fundada pois eh, eh, en pleno franquismo por, polo galeguismo do interior, non? Entón, desde entón sempre foi unha institución independente que defende o legado rosaliano e a cultura galega en xeral. No? Hai que ter... Entón, desde ese punto de vista sempre sempre dicimos que a Casa de Rosalía é a casa de todos os galegos e galegas mm. eh, estamos abertos a todo tipo de propostas, encántanos acoller manifestacións culturais, vamos, o que sexa, non? Está aberta para todo o mundo. De verdad que estades traballando moitísimo e nos coñecemos voso, a vosa trayectoria. E hai que dicirlle tamén outra cousa tamén a, aos que queiran, e polo menos os que se poñen en marcha, para que se poden facer amigos da Casa de Rosalía por unha pequena cantidade ao ano, non? Que é importante tamén que, tamén, que as aportacións económicas tamén compren para moitas das cousas que se están a facer, non? Sí, sí, sí, sí. Como dicía antes, somos unha organización independente eh, eh, no 2019 xusto antes da pandemia empezamos un, un proceso de crowdfunding como se chama agora mm. pero que realmente non é nin, ninguna novidade porque eh, a Casa Museo eh, fundouse no 1971 eh, e fixeron falta pois un millón de pesetas daquela mm, para, mm, sí. para, para mercarla, restaurala e musealizala e eh, por suposto non veu do regime franquista no. <laughs> e eh, todos esos artes colleitaronse de centros galegos de todo o mundo pero desde Panamá ata por suposto Argentina, eh, Uruguai, etc. Toda Europa, etc. eh, eh, eh, eh, moitísimos galegos de todas as partes do mundo puxeron puxeron cartos para que isto fose posible. Sí, sí, entón sí. tamén foi eh, o feito de crear o, o tema do, dos amigos da Casa de Rosalía para, para recuperar eh, ese espírito comunitario, non? Uh -huh. De decir, bueno, aquí eh, esta casa é de todos, traballamos todos, e eh, poñemos cartos todos, non? Para nós tamén é importante eh, ter ter unha independencia da, das institucións. Sí, eso tamén... Sí, sí. Pois pues eso, faite amigo da casa de Rosalía que é importante e ao mesmo tempo hasta, hasta che dan un, un papeliño e, e ademais eso pode ser desgravar na, na hacienda, eh? Sí, xa vos digo que sí. <laughs> sí, sí, podes desgravar na facenda. Eu, ah. eu son amigo xa, xa dai tempo, bueno. a verdade é que Pois pues, eh, eu que me facer amigo entón. Hombre, eso non, non costa nada, bueno, Además son... eu que son tan rosaliano, un unha como se dicía antes unha peseta ao mes, pois un, un euro ao mes xa é suficiente para que a, os amigos para facerte amigo da casa de Rosalía. Sí. Verdad, Rocío? Pois sí, pois sí. <laughs> Bueno, de verdade que é un placer, unha honra estar aquí. Celebraremos o, o día de Rosario día 23, a ver se si somos capaces de conseguir que se echa tan tan activo ese, ese, ese día 23 eh, de febreiro como é, por exemplo, aquí o día de, de, de San Jordi en Cataluña. O gallá que se, se seamos capaces de conseguilo. É un, é un traballo que está desfacendo con moitísimo eh, interese eh, que ten moitísima repercusión, pero esas semente que estades a facer nos colexios seguro que dará os seus froitos eh, seremos capaces de conseguir Tanto. que sea un día extraordinario a nivel de toda Galicia, polo sí. menos, non? Pois sí, neso, neso estamos traballando. Bueno, noraboa... Eh, encanta nos ter socios e parceiros por, por todo o mundo como a vos que, <laughs> eh, que participen, non? Noraboa, moitísimas gracias por atendernos e eh, eh, eh, felicita da nosa parte a todo o equipo que formades aí eh, esa, esa dirección en especial a Anxo Angueira que non queríamos incomodalo pero incomodamos a ti porque eh, nos máis cómodo <laughs> sinto moito, sinto moito no, de verdade que che agradezco moitísimo Rocío a túa participación de hoxe xa despois mandaremos che o, o audio para que o te teñas como lembranza.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 Bueno, pois con esta peza de música Danos pé para despedirnos, Xulio Vale, pois, queridos ointes O vindeiro xoves á mesma hora Que teñan unha feliz semana eh, meu, Miñas amigas, meus amigos Que, como digo sempre Que a noite sexa A vos, eh, bueno, xa non me, eh, xa non me sale Pero é igual <laughs> Que, que teñen feliz semana, non? Exactamente que anoite sexa o descanso, a rúa a vosa liberdade e a, rúa como digo, a, a rúa a vosa liberdade e dei que os, xoves que ven. <laughs> Unha boa aperta. Venga informació.